soon as you hear it, pump up the volume. I Know You Got Soul com Eric B. e Rakim, expoentes do hip hop e rap, gênero musical que vem dominando as pistas de dança na Grã-Bretanha e achando seu lugar nas paradas de sucesso. O hip hop e o rap têm suas origens em Nova York, onde foi criado por adolescentes negros e latinos dos subúrbios da cidade no final dos anos 70. Cansados da monotonia da música disco, os jovens rebeldes se voltaram para a música funk. Como este era um gênero musical que já tinha saído da moda, os dick jockeys deste movimento começaram a fazer novas experiências em cima deste tipo de música, e essas experiências acabaram resultando no hip hop e no rap. the hip, the hip to the hip, hip hopper. You don't stop the rocker to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rapping to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. You see, I am Wonder Mike, and I like to say hello. Uh, to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple, and yellow. But first, I gotta. Jack! Um pupurri de hip hop com os grupos norte-americanos Sugar Hill Gang e LL Cool J. No início, o hip hop funcionava assim. O disc jockey tinha dois tocadiscos, um mixador e duas cópias do mesmo disco. Ele então escolhia uma parte desse disco, geralmente a seção rítmica, e ficava repetindo essa parte enquanto um dos jovens ficava improvisando um canto rítmico e rimado ao microfone. Este canto tinha como objetivo animar o que estavam dançando e acabou se tornando no que é hoje conhecido como rap. Inicialmente, os rappers, ou seja, os jovens que faziam rap, cantavam ao vivo usando discos de outros artistas para criar a base rítmica. Mas devido à popularidade e influência que este gênero musical alcançou, esses artistas começaram a gravar seus próprios discos. Hoje em dia, os disc jockeys de hip hop usam uma mistura de ritmos de discos diferentes e uma técnica chamada scratching, que consiste basicamente em arranhar o disco, criando um novo ritmo. E daí vem a base sobre a qual o rapper improvisa. Shall we do it again? Yeah, yeah! Shall we do it again? Yeah, yeah! I wanna do it again! Yeah, yeah. Come on, let's do it again now. Yeah, yeah. Do it, do it, do it. right, you've guessed it, Easy Q is back with another funky beat for your 12 inch stack. My posse and I had to do it again, make sure y'all know who's number one in England. Well, we chilled for a while, watched the competition. Now we've decided we're on a mission to keep the dance floors loaded, the jams packed tight, keep everybody sweating till the end of the night. With funky beats that kick, rhymes that lick, Derek B's on the guaranteed to be quick and precise. And always on time. You wanna take a song, get to the end of the line. Cause I'm the crown king of England, easy you the first. Mess with me, boy, and you'll need to be nurse. So go ahead and try. Come on, make that move. Cause you're about to get served by the real good groove. Good Groove, do disc jockey londrino Derek B, considerado um dos melhores solistas de rap da Grã-Bretanha. Derek P. começou sua carreira trabalhando para uma pequena gravadora de Londres, a Music of Life, gravadora responsável pelos direitos de reprodução em disco do hip hop de artistas norte-americanos aqui na Grã-Bretanha. Lá, Derek gravou Rock the Beat, música que despertou o interesse até mesmo dos norte-americanos, criadores desse gênero musical. Good Groovy, a música que ouvimos há pouco, é o terceiro compacto lançado por Derek B. e no mês passado entrou para as paradas de sucesso britânicas. Aliás, nos últimos seis meses, o hip hop e o rap têm se tornado bastante popular na Grã-Bretanha e os artistas britânicos vêm desenvolvendo seu próprio estilo. Entre eles estão house music, crush, bomb the bass e muitos outros. Mas para você ter uma ideia, vamos apresentar um pedacinho da entrevista que Derek B deu à reportagem da BBC, onde ele fala sobre a diferença dos diversos estilos. The difference between hip hop and house is between their speeds for one. The speeds of a uh, hip hop or rap track are between 88 and about 112 beats per minute. That's Derek B está dizendo que a diferença entre hip hop e house music está na velocidade, no ritmo. O ritmo do hip hop e do rap está entre 88 e 120 pulsos ou beats por minuto. Já na house music, o ritmo está entre 116, 118 ou 124 e 130 beats por minuto. Rap e hip hop são geralmente mais lentos que house music. O rap sempre conta uma história, em versos e tem muito scratching. Já na house music, a principal característica é a linha do baixo e do beat, e esse estilo usa muito pouco scratching. Crush é o nome de um grupo que criou um tipo de música mais para o estilo house. Tem uma canção e uma linha de baixo muito fortes. Já a música do Bomb the Bass pode ser categorizada como um som bastante britânico, que mistura scratching com o pulso ou beat da house music. Segundo Derek P., é um som bastante inglês. E agora que já somos todos especialistas no hip hop, podemos testar nossos conhecimentos no pupurri que apresentamos a seguir, finalizando este Som de Londres da BBC. We got this house. Say, kids, what time is it? It's time for house. I know you're gonna dig this. pump up the volume, dance, dance. How do they do that? It's really quite simple. It's really quite simple. when the drum beats go like this. wicked plastic man. How do they do that? It's really quite simple. He just mingle. A wicked plastic man. Doctor they do that? It's really quite simple. simple, simple.